Ret radio post nau jaroi. Almenau unu foie en jaro, indas consideri la efficon de la laboro en la esperanta ret radio. Tion mi gis nun faris ciu foie post unu plua jaro. Hodiau finigas la naua jaro de la ciu taga apero de son articoloi en la esperanta retradio caido estas ocaso por occupigi pri la resultoi de la laboro. La unua constato estas che la nombro de geauscultantoi appenao plu crescas. Estas average monate circao dudexes mil pag elvocoi, do iom malpli ol naucent ciutage. Aliflanque, en la laulanda statistico, ocasis signifa shangio, char nun Rusio ocupas la duan au trian locon post Usono cae Brasilo. Ancau la nombro de pag el vocoi el Suda Coreio signife crescis. Do plifortigis la exter Europa auscultado, dum la centra lando de Europa, nome Germanio, estas tiu rilate daure malforta. Cai tio estas comprenebla fenomeno, se oni conas la situacion de Esperanto en Germanio. En Germanio la intereso pri fremdae lingvoi neniam estis tre granda, char la lando trovigas en la centro de Europo, cai oni tie parolas la launombre plei fortan Europan lingvon. Cai depost la dua milito, la Angla farigis pli cae pli integra parto en la lingvo conscio de la Germanoi. La Angla lingvo ja estas principe ancau Germana lingvo, cae tial gi estas suffice proxima alla Germana. Cai multai malriciai Germanoi dum la decnaua iarcento elmigris al Usono, cie ili farigis prospera popol gruppo. Do la emo de germanoi lerni cae paroli la anglan lingvon estas suffice forta. Por esperanto tiel ne restas multe da spazio. Por plei multai germanoi, ciui interesigas pri esperanto, la lingvo mem estas nur ilo, por parto preni en internazia comunumo, do por povi parto preni en esperanto aranjoi. Cai pro la centra situo de Germanio en Europo, multai tiai aranjoi ocasas ancao en Germanio, cai tiel suffice multai Germanoi tie povas parto preni. Tio signifas, che ili bone povas contentigi sian desiron pri internaziai contactoi, ciu en la lando mem, ciu en naibarae landoi, au ec en aliai continentoi, char ili disponas pri la necessai finanzai rimedoi. La auscultado de retradio ne estas besonata, cae ne presentas iun desirindan valoron por tiui homoi. Simila estas la situazio en Britio, Scandinavio kai Nederlando. En landoi cun kun latinida lingvoi, Francio, Brasilo, Italio, Hispanio kai tiel plu, la intereso pri retradio en Esperanto estas pli granda. Oni tie ne sentas lingvan proksimecon al la angla, kai oni bezonas la auskultadon de radio por resti en kontakto kun la lingvo Esperanto tio parte validas ancao por la orient Europae landoi, cae por Russio. Cae fine estas Usono, ciu daure ocupas la unuan rangon en la statistico de pagel vocoi. Por Usonanoi, Esperanto estas ocaso ocupigi en tutte pri fremda lingvo, ciu estas ec suffice facile lernebla. Cent miloi da usonanoi jam eclernis esperanton per duolingo. Sed tio bedaurinde gis nun ne estas rimarkebla en la statistico de la esperanta retradio. La laboro en la retradio presentas alla cun laborantoi grandan contentigon. Esperanto estas mirinda lingvo cae paroli gin al auscultantoi en la tuta mondo, estas granda travivaggio. Comencigas nun la decaiaro de nia comuna laboro. Ni restos fidelai al nia sindedicio.